isiltasun ikaratua. Gauaren beltzena iritsi aurretik, leioko kristalean lehen zitz eta mamorro egalariak lekua hartzen hasten direnean, egal zarpail marroiskak astintzen dardar, izar bat, beste bat jarraian, gau haietara bidaiatzerik denean zalantza, itxarote, deit jasogabeak, oiulatz trenkatu elzamina. Ilargi betea, atera liteke ere mendi gailurreko basoaren atzean. Gorri beltz, itzal, krater, zuloen barruan gau haiek. Beldur naiz ez dudan oroitzen, itxasondoko bideak gauen zirrara, isiltasun ikaratuak, zure espain estuak ezintasunez estaltzen.